Alipopopoh merawa, tarinboh paradora. Ba Pa pa me boh me Tarin bo. Pesak dora. Miau miau miau me conabo codicachidora, me merawa. در این باغ سگک داره خو خو خو میکنه بگو دیگه چی داره